Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada. Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão. Dançando Rivio Mandela, sei Ei, qual é tua intenção. É As né? carinha né? de safada batendo popo no chão. <laughs> Ô oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, tá cai em qualquer papinho. Ô oh, Juliana, de mim Já falei que eu passo rodinho Cai em qualquer papo Então deslizar, deslizar Vem jogando esse bunda Prepara, pode pá Vai ser só colocado Então deslizar, deslizar Vem jogando esse bunda Prepara, pode pá, vai ser só colocado. Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bunda. Prepara, pode pá, vai ser só colocado. Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bunda prepara, pode pá, vai ser só colocado. Vai ser só colocado. Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada. Ei, hey, é favelão que fala, né? <laughs> Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão. Dançando horrível, Mandela, sei qual é tua intenção. Faz carinha de safada batendo popo no <laughs> chão. Ô oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, tá cai em tá qualquer papinho. menino cai em qualquer papo Então deslizar, deslizar Vem jogando esse bundo prepara, pode pá, vai ser só colocado. Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bunda. Prepara, pode pá, vai ser só colocado. Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bunda. Prepara, pode pá, vai ser só colocado. Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bunda. Prepara, pode pá, vai ser só colocada. Vai ser só colocada. Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada. Ei, chumalé, é favelão que fala, né? <laughs>